yen mekaten keparing kang putra nyuwun pamit beda sak mangki ngestu padha dawuh dalem kanjeng Rama ya tak pangestuni Paman Purwito kula suwun nata Purwadya Bolo ingkang sepalih jagi negari purwadiya yaksa kula tri paring dawuh padus manding wonten kukuban negari Pancawati ingkang perlu ngantam sirane purwadiya Bolo munyuk-munyuk Pancawati dendung kelakon dawuh timbaran dalem anak Prabu. Keparing ingkang abdi medal jawi toto-toto sedaya ngaido. ngatos kula paringaken bidal sepedal menika ngestu padha dawuh dalem. Hmm. Purna sabda nuta sabda pandita ratu sabda temen ratus ngarani. Pangandikaning pandita Sekti kula mali yen alendra ngendika sepisan rotot yang sanegara. tindu tirto kresno kang ngibeng lanteng biya kepar ngebe es eh, diri mana harso manjing kedatun jelek songko dampar tindak maningan dinar beko rabi budaya kalamun tinun songko mandru pindu widodoro widodaya ngiring diwo kaman rusak narita patapa kundur katon wong agung ing alengkon diraja kundur yayamang kuduka wonten ing brajana lumbya kersa kendel wonten ing praba siyasa mbiya kersa kendel sak sampunipun kendel wonten ing ajenganing pintu dono pertapa amrisa tata ngganing kapura ing batos nalingipun marang dedukan tumrap edi-edine ing kapura siningkat mbuya kacarita kundur dalem ingkang sinuwun kapapa garwa prameswari dinanding astra samya tata lenggah jarwa dinarwanan purwa madya wusana wis katampi kanthi sukur kening menggali samya kembul bujana angrembak marang kang rayu Rtian Murasinta kang wis wonten salebeting taman keputren praja ngalengka iwa semulo semboya saged purna pangandikan nyuruh senajan to kalipur marang para abdi bedaya srimpi tuwin para abdi pradonga kang tansah katon anganyutanyut prandine Buya bisa mendul dukan rong agung tansah kengetan marang asuryan rumah Dewi Retyan Wolosinto. Ratut ke Prabu Narendra kasareken wonten panti busurung agem ke Prabu ning kapanditan. Pamit marang ingeng rai pampramis mari kinanyawisaken dupa ratus manjing selanggar kuanggatan sanalika muja semedi ngerambut hantu. Mbeseng dupa ratus ing katon makan sundul onto sinigeg inggih wonten ing pamujan kucapa inggih wonten ing pagelaran dalu Raden Bigolondo ngawi para kadang pin para wadyabala pengawining astu pinduku mlebeting dwejo kageting para wadyabala pating bleber pindho mino katempuing jala చక్కత్రోయో oh. Kepunden kula wonten merta Kang Mas Bigolondo. INGENG RAYI pun trisirah badhe nyadung dawuh. Uy la la la la. Senajan ngabdi pun tumenggung Jaya Madendo nungsung pawarti. Ingkang ngabdi tumenggung Jaya Antoko nanyadong dawuh. Kang ngabdi pun Jaya Karneli nyadong dawuh. Menggoto bocah prajurit ngalengku, Ojo podo salang tunjang rebut ducung podo midanget nunggunku bakal wawancara marang adiku Trisirah. Sirah. kowe mingkari nunggu dawuh kepiye kang dadi pengendikane Rama kang bakal tak wedharake. Sriku, sriku, sriku, sriku. Dimas, kula nunggu wonten paring dawuh Kang Mas. Dina iki jeneng para yayi kelawan pun kakang nyadung pengendikane Kanjeng Rama. Ingkang sak nyatane pun kakang larapake piswane adimu Gubis muka sura ingin nyuwun supaya daku putra marang Kanjeng Rama. Nanging menapa sampun saged dipunaken kalian Kanjeng Rama menapa dereng? Pak Romo kersa ngaku menawa dheweke bisa minangkani pamudute Romo. Mundut supaya Dimas Bukbis Mukosuro bisa ngladekake cilik Prabu Romo dadi bandan gedhe tumeka pati. Kadang kula Dimas Bukbis Mukosuro nyagahi ngendikanipun Romo mekaten menika. Pun kakang midangetake pribadi ora silih talingan saguh awit wis kacoba kasektene adimu. wis muka surup pancen keporo nyoto. Meh wae Rama bakal kapracundang duwi pusaka kang aran topeng perunggu kang bisa nimbulake geni gedene lawan-lawan. Wah. Yen ngatem nika makke taun lebur negari Pancawati, iya dimas. Wih, la la la lega ati kula. Calon bakal DELOK bakaran munyuk. Iya. pancen kula pun ngimpi-impi koyo nopo matine para munyuk-munyuk panca mati denduh. Nanging sak pungkire Dimas Bubis kowe kabeh didawi supaya mlapat sangka kaduan. Mbok menawa ana kejentu sing awang-awang kesandunging rata aja nganti kelayatan enggal dipilani, Syukur bejo sewu senajan to Dimas Bubis durung ing negara Pancawati yayi Trisira sak wadya bolo kabeh bisa mateni prajurit Pancawati. yen mekaten keparan badhe kula tata mawi srana baris pendhem sampun ngantos kawistara ya sing ati-ati. Lampahipun Purwadya Bala kamas sampun ngantos tega sepatutipun odol saking katepian. Pun kakang kang bakal njampangi nitih reta Jaladara pusaka mbikukung senika. Sikep kegaman toto tata diparisi negara Pancawati ketok prajurit Pancawati tugel senika senika senika. ¡Gracias! Weri munyo mangungkung Kaneng awang awang Weri ah, ngono budaling ngeprowat Iya tunggu jaket manik rojo diwabi bopo tumunggung Kulon wun wonten paring pengen dikora den trisirah sak jerune kabeh purwadya bolong guru ngalengku ndroja wis bisa nyabrang samudra kanthi nitih ramul iku wis tekan bumi kukuban rupancawati aku ana kewan padha mlaku apa kewan padha kerengan nek miturut saking wawasan kula kok kados perjurit bukti nyatanipun wonten kemblebetipun gendera amruk kados jamur namung kok ledo mlaku kok njundil-njundil konco wis kepandugaku ya kaya ngono kuwi tri kayatan wadya bo kabeh sak dipethuke konco tunggal kuwi monggo oleh agen Thank Mas Bubis mungko sura ingkang rai sagah kepareng nyuwun pamit kula padosan negari Pancawati kula ing badhe. Bondo Prabu Rama Tirta Dilesmono sing ati-ati di Mas Tri Gonggo. napa kula menika ponokawan ngaleng Pandiraja Tobga nek Kang Rayi Trigangga wau pun tepangan kalian kula wis tepung karo adiku sampun Ya sampun ngandane wong ngatepung karo wong ya kudu sing ramah taman dak pasar wong nggih pun dodok teng arepe Kang Rayi nyuwun raka anjeng diparingi mriko ora nggawa rek ra ngaten Kang Togok niki nggawa rek ra tau nggawa udut dadi lantep ngene. Padha udut-udutan nek piyambakipun menika ngaku nek anak Senggala, ngaten. Iyo panten nyoto. Kula ngertos rembakipun kok panjenengan ngaken yen putranipun ing sinuwun nata ngalengku. Aku seko dasaring samudra padha dene momongane kaki baruno aku lan prigongga adikku. Nanging mitra ngendikane kaki baruno aku putrane Rama Prabu Dasamuka yen dimatri gongga putrane Bambang Senggono. aku saku nuduhake marang wong tuane Dimas Trigonggo. Ning punate prisa kan senggono durung. Ha niku eleke teng mriku. Met panjenengan menika mangke jane malah kleru tumindakipun panjenengan dawuhkan Kang Rayi Trigonggo. Kleru kepiye? poncowati mungsuhe ngalengka. Mongko senggono niku senopatine Prabu Rama. Nah kok niki wau kang kok didhawuhi nyolong Prabu Rama arep padha karo Mang Petuk karo bapakne to niku. Mangke teng rika ketemu karo bapakne kowe sing ngadani dhewe sapa? Bu Bis, wong e kok ngopo kaya niki? Tak golekane. Mati sampean musuh karo Senggolo. Senggolo kuwi digdaya. Weh lah kepripun to nek munyuke cilik Senggolo niku kethek putih kosloko kosinangling. Sing digdaya niku pancen kemandhe senggono niku mumpun tau diwejang aji maundri sing mejang malah rakyat loro sinta sing teng ngalengkon iki gak senggono bang kowe apal lu ngertas wong paling niku bareng kali kula ngriku aji maundri kula aji penyopetan salah ngomong-ngomong ngomong, -ngomong, -ngomong. kok ngono kok diomong-omong ke. Bila nek ngono iki mau kleru lek kudu karo adikku Trigonggo layi klentu. Wis dosa iki kekleruan iki mau supaya bisa tok lamis carane kepiye? Judek niki. Upama niki mangke ditangguh supaya kang rai tekan Pontowati bengi sing aja nganti konangan karo wong Pontowati. Mongso bodho. Bengi iki arep apa? Wong Pontowati iki nek bengi aja ngebiar. E. kecak-kecak karena tahu turu. Orang taulah lah memasak domino. E. Luwe-luwe, kowe ngerti dhewe, kowe iki karo aku ndes dulur ning kono, gengko ngeterke konangan sedulure dhewe ra dadi malah konangan kabeh. Sopo? Lah Semar. Oh iya ya. Kareng Petruk Bagong, angger awake dhewe teko bengi sing nganti peteng aja nganti weruh dheweke. Apa dheweke tak nggawa? Patre rundoe. Ora tau turu, ora tau turu gareng petruk bagong kuwi. Nek turu mesti cok setengah papa, setengah sak papa cok ning sor sawu golek codo tangi. E. Ora tau turu, mongko dheweke iki anger rundo gamane gareng cok nggo warit petruk cok nggo pecel. Bagong kuwi cok nggo luputo bapang linggis. bela nyemelangi laiya engko nek konangan ya kowe takoni ora ngaku ya lara awake bro kowe ngaku ra wurung kae ya dipateni nek trigangga mulo genah ketemu bapak ni mergo dhek iki dijlomprongake lah sing ketoyong-toyong ra awake dhewe iki mati ora mati to Anuman tak tandingane Aji Maundri kaya ngapa wujude? Aji Maundri niku ora ketok. Nenek pun diwatek, bobote bisa pitung gunung, terusane sewu gajah. Rungwe hmm. Kurungnya kok mengkirik aku. Kulaya mengkirik kayak niki. Niku nek diwatek, nek upamara ora diwatek, nek disuwuk pus, nggo ngantem wong, niku iso tik kita pitune sing dantem bobote tangan. Nek sing diantem bobote pitung kintal, tangane antuman bisa patang puluh sanga kintal. Hmm. Nek sing diantem bobote ming setitik, lanke setitik, upama sekintal, ngatur mereka ya ming pitung kintal. Terkadang ya cok punjul sekilo, rong kilo. Ana wong bobot tangan kok ana kilonane. Hmm. yen tak lebut ngumpuli banyu wong dheweke niku kraing dewa kok secara anuman niku anak dewa gagal ngumpuli gunung angel pokoke ning nek arep pengin mati mateni anuman ya senggono niku nek mungguing kula mayar mayar pengapesane gampang Dikapati, mang nengke mawon sesuk nek tuwa mati dhewe Ayo ra eneng wong kok mrusungi oh, wungkusang ki. Marani wong sak enake dhewe kok njukon ngenengke wae oh, wong mungsuhe kon ngenengke wae yo gladrah model-model. Saki kowe nututi adikku Trigongga mongso bodho nggon mung rigenake amarga jane konangan wong Pancawati mangke kula tututan yo lho tututi iya Kang. sang punggung tejo mantri nututi karaku nggih kula punutus kang raka kanjeng kula kinten dereng nate prisa lat ladan negari Pontowati kula ing sepados nyaosi prisa mergi-merginipun Ratu poncawati wis tau weruh sampun senopatine sing digdaya dhewe sapa jenenge Gong Senopati mangkir yen sampeyan nek goleki bapa niku sing digoleki niku senggono kaya napa ta wujude miturut ngendikane Rama apa Rama iku yang ngendikake yang wujude Prabu Seta mriku nggih wonten sing putih kethek ning jenenge dudu Senggala. Anuman. Sopo? Paiman. Anuman. Nggih, Anuman. Kuwi senopatine Prabu Rama nggih. Lah menika mangke sak wanci-wanci penjampinan nggih, ampun dipun anggep nek kuwi bapakku. Apa sejagat kuwi ana Pragosa Seta genep loro saged ugi Lah ingkang dipun ngendikaken ingkang pun lenggah ingkang Rama menika wonten pundi? Aku malah ora diparingi prisa wujute ming kon ngupaya Prabu Saseta. Yen lenggahe ana ngendi ana ngendi aku durung ngerti. Wong ingkang saku bakal ngupaya Kang Mas Bubis muka surut. Nah, rak ngono ki rada enteng awake dhewe. Nene iki makene teng Poncowati ngati-ati lho, sampeyan ajeng mlebu maling nyolong Prabu Rama karo Lesmana nek kunangan perjuwite. Njujuk bengi wae, Gok. Dengi nuka wong poncowati mboten tau do tilam niku mitul saking sandangi pun bilung. Pon betah melek kaya ngepon aku sing mebu mesti bakal iso podo tuwawit aku nduwe aji penyirepan. Nah iki lho. Penyirepan iki tegese bisa nyirep wong do melek do kroso nganto. Oh. Hmm. Wis sing adi-adi sok nggo mlebu maling. Hmm. Aning ngene Kang, wong tanah Jawa ki lembute ya pinter, penolak ngantuk kuwi ya Opo jenenge aji dipa angger krasa ngantuk kok wangune ngantuk ki ora baen-baen yo diwatek aji dipa apa ngantuk kok apa yo dadi ora ngantuk Weh la iya yo la iya monggo sing duwe aji dipa ki kono semar oh semar ki ambakno wong ing kono ngono betah melek kae Semar kuwi betam, mleke betang kerep dadepi panganan rak mimblik wae. ayo nek mangan ro turu nek kelelegen. Wis aja padha rembugan sing aneh-aneh wae sik ming karek melu karaku mengko butuhe Prabu Rama tak colonge. Nggih. Yen ngaten monggo mawon sing atos atos Raden Trigongga aja kuwatir togok mbilung aja oleh aduh adoh Ayo lung diderekke. Iya, Kang. Wah, jananku nek kawen iki dedegan wae. Yen tak kuwatirake karek sak jegi urip aku ora tau tumindak Allah, njuk kon tumindak nyolong. Harap.